فانظامي الحديث هذا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم در أحاديث الدكالمي هاس فرمودي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم توصيش به عدم خشمه اون فردی که من نزد رسول الله صلی الله علیه و فرمودن یا رسول من مرا نصیحت کن توصیه کن فرمودن لا تغضب دوباره فرمودن دوباره گفتن که مرا نصیحت کن گفت لا تغضب یعنی عصبانی نشو خشمگین نشو احادیث ضعیف هست این باب که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن یعنی این چنین اومده در اون حدیث ان الغضب من الشیطان و ان خلق من نار و انما النار بالماء فاذا غضب احدكم فليتوضا خشم از شیطانه و شیطان از آتشه و آتش رو آب خاموش میکنه پس شما وضو بگیرید این حدیث ضعیفه شیخ البانی قبلا تحسینش میکرده و بعد تضعیفش کرده از سراجات آلبانی در تصحیح و تضعیف ولی خب حالا احادیث خواهم گفت در بحث خشم و غضب اون چیزی که مهمه در این باب همونطور که رسول الله صلی الله علیه و سلم توصیهش به عدم خداوند هم در قرآن توصیهش به عدم خشمه و سارع الى مغفرة من ربكم و جنت عرضها السماوات والارض عدت المتقین مصارعت و مسابقت و سبقت بگیرید بکوشید به سوی مغفرت و جنت الله تا اینکه میگه الذين ينفقون في السراء والضراء اونهایی که انفاق میکنن در تنگ دستی و در دارایی و الکاظمین الغیظ اونهایی که خشم خودشون رو فرو میبرن و العافین عن الناس والله يحب این صفات محسنینه اگر میخوای محسن باشی درجه احسان برسی که بالاترین رتبه است اول اسلام و بعد ایمانه و بعد احسان میخوای به این درجه برسی پس تو خشمت رو فرو ببر و عفو کن از مردم در این باب احادیث گفتم زیاده مثلا اگر ما صحیح ابن حبان باز بکنیم یا صحیح بخاری رو باز بکنیم یا ترغیب و ترهیب میبینیم که مثلا بابی داریم در بحث اخلاقیات مثلا در قسمت اخلاق داریم که بابی به بحث توصیه عدم خشم داریم مثلا اینکه رسول الله صلی الله علیه و از خشم نهی کرده اونجایی که رسول الله صحابه سوال میپرسه ما تعدون سرعت فیکم در روایتی با لفظ دیگر اومده ما تقولون فی السرعه مسارعات چه کسی قوی میدونید بین خودتون چه کسی قوی هست از صحابه میگن الذي لا يصرعه الرجال اون کسی که کسی کمرشو به زمین نمیزنه به قول معروف کسی که نمیتونه تو مصارعه یا تو کشتی او را به زمین بزنه قوی هست دیگه کسی قوی تر از اون نیست بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماین انما الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب قوی اون کسی که بتونه خودش رو در هنگام خش نگه بداره این قوی هست احادیث گفتم زياده در این باب از جمله حدیث ابو ذر غفاری تن رضی الله عنه که میفرمایند که رسول فرمود اذا غضب احدكم هو قائم فليجلس فان ذهب عنه الغضب الا فليضطجع اگر یکی از شما عصبانی شد اگر ایستاده بشینه و اگر نشسته دراز بکشه حدیث عدی بن ثابت داریم و همچنین از سلیمان بن صاد رضی الله عنه که میگوید که دو تا شخص اومدن کنار رسول الله بودن و رسول آنها را میدید که از اونها خشکی میشه ناراحت میشه چشاش قرمز میشه و بد و بیرا میگه به اون صحابی دیگه بعد رسول الله صلی الله علیه و انی لاعلم کلمه لو قالها لذهب عنه ما یجد من میدونم این اون کلمه ای که اگر بگه اون خشمش میخوابه بگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پس اون چیزی که سنته اون چیزی که شخص باید انجام بده هنگام خشم اگر ایستاده بنشینه و نشسته دراز بکشه هرچند که بعضی این حدیث رو تضعیف کرده ولی خب البانی رحمه الله در سه ابن حبان تصحیحش کرده و همچنین گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولی خب یه چیزی که هست من از باب توصیه میگم یعنی توصیه اول به خودمه و خودم نصیحت میکنم و الله بهمون استقامت بده ابن عب... حدیث ابن عباس داریم در عدد مفرد مالبانی تصیحش میکنه میفرماید رسول الله صلی علم علیه و یسر علم و یسر سه بار تکرار میکنن بیاموزید و آسان بگیرید بعد میگه و اذا غضبت فسکت دو تکرار میکنه اگر خشمگین شدی ساکت شو درمانه نکن ما سه تا درمان داریم در بحث خشم اولیش بگو عبد بنش در رجیم دومی اگر استادی بنشین اگر نشستی دراز بکش سومیش هم ساکت شو جلو رو ببند در خش سخنی به زبان نیار چون سخنی که در خش به زبان میاری به ضرر خودت تمام میشه آخر عاقبت خوبی نداره کسی نبوده که که عصبانی بشه خشمگین بشه فوشی فضیحتی از دهانش بیرون بیاد بد و بیرا بگه و بعد پشیمون نشه حرمت ها رو نشکنیم گفتم مثل بحث حدیث قبلی رو گفتم بحث اسلام از ما اخوت میخواد برادری میخواد اینکه ما یک امت واحد باشیم یک دست باشیم این چیزی که الله از ما میخواد و بر باشیم از اینکه صفات منافقین در ما باشه اون صفاتی که الله خشمش داره و خدا خشمی ورزه و از خشم خدا بترسیم خشم خدا خیلی سنگینه مثلا صفات منافقین که اومده در حدیث ثلاثه من كنا فيه كان فيه من النفاق وكما قال صلى الله عليه وسلم اذا خاصم فجر واذا عاهد غدا واذا حدث كذا سخس لا تاسك در شخص باشه منافق میشه سه نفر هستن الله معناش اینه که سه نفر هستن اگر اون سه تا صفات و درش باشه منافق یکیشون اذا خاصم فجر در خصومت در وقتی که عصبانی میشه دست یک شخصی در اون دعوا فجور میکنه دروغ میگه و ما بدونیم خشم خداست مبغوض ترین شخص پیش خداوند و کسی که خداوند برش عصبانی میشه یکی از اون اشخاص الالد الخصم هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی میفرمایند ابغض الرجال الى الله الالد الخصم یعنی کسی که الالد الخصم کسی که در خشمش کینه توزه و کسی که نمیبخشه کسی که خصومتش سنگینه یعنی خصومتش خیلی شدیده خیلی زیاد کینه به دل میگیره و تا جایی که میتونه سعی تلاشش میکنه که انتقامش رو بگیره انتقام جو نباشیم به خاطر دنیا یعنی دنبال انتقام نباشیم رسول الله صلی الله علیه و صفاتش این بود ما کان ينتقم لنفسه این هیچ وقت انتقام برای خودش نمیگرفت یعنی شما نگاه بکنید خود رسول الله صلی الله علیه و سلم در سیرتش ابو جهل اینقدر آزار اذیت داد نگفت که کجاست جسدش کجاست خودش کجاست فلان تا من انتقام بگیرم یا از بچهش انتقام بگیرم رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ در این 23 سال نبوتش یک جا نمیبینید که رسول الله صلی الله علیه و انتقام بگیرن غیر از بخشش در فتح مکه مثلا وقتی که مکه فتح شد یک جا ندیدید که رسول از اون مشتکی بیاد انتقام بگیره در دستش بود ابو سفیان اینقدر آزار اذیتش کرده بود بعد اسلام آورد نشد که رسول اساسا انتقام بگیره انتقام نگیر خب انتقام بگیری که چی بشه میخواد دلت خنک کنی یعنی ما متاسفانه دنبال دلمونیم دلمون خنک بشه دنبال این نیستیم که آبا جان ما مسلمانیم المسلم من سلم المسلمون لسان و یاد مسلم کسی که مسلمانان از زبانش و دستش در امان باشه تو در امان نبودی از دستش چرا چرا تعامل به میکنی چرا اون درسته اون صفات اعراب از خودش صفات منافقین از خودش نشون میده دروغ میگه یا دست رو تو برم میکنه تو چرا جوی از خود دفاع میکنی ولی ولی چرا میخوای هی انتقام بگیری خارج از این بحث این احادیثی که شده این آیه قرآن را جلو خودمون بیاریم این صفات محسنین الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس